Скоро сонце засміється, зацвіте уся земля, та у парі з тобою не піду вже більше я. А один, як привид темний, я блукатиму весь день, не любуючись квітками і не чуючи пісень. Я проходитиму луки, я минатиму красу, і одну розпуку в серці на край світа понесу. 1907